do jenë si rrugë për atë që do përmendim më pas. Sot fillojmë me lejen e Allahut, duke shpjeguar emrat e Allahut të mëdhëruar. Siç e kanë përmendur dietarët, ne fillojmë sot me emrin e Allahut, që është emri më më i përveçëm për të cilën kemi folur herën e parë dhe thamë që është emri i tij më i madh, Allah. Dhe jemi përpjekur që të bëjmë një e, larmi gjërash, të përmbledhë një larmi gjërash tek mësimet, duke futur disa rregulla, disa çështje që kanë të bëjnë me dijen, njohjen e kësaj çështjeje, edhe disa edhe disa zbatime të këtij rregulli, duke treguar disa histori e gjëra të tilla, për të kuptuar më mirë mësimin. Çështja e parë për të cilën do të flasim sot është ky emër, emri i Zotit tonë Allah. A ka kuptim në gjuhën arabe apo nuk ka? Dietarët janë ndarë në këtë çështje në dy mendime. Disa dietarë janë të mendimit që ky emër nuk ka prejardhje. Ky emër nuk ka prejardhje, se prejardhja e tij do të thotë që e ka një fillim. Dhe ne e dimë që Zoti jonë nuk ka fillim, dhe emri i tij nuk ka fillim. Ky është mendimi i njërës palë dietarëve. Kurse disa dietarë të tjerë janë të mendimit që ky emër përmban një kuptim. Dhe fakti që ai përmban një kuptim nuk do të thotë emrat e Allahut subhanahu wa taala kanë fillim. Prandaj dhe po të shikojmë të gjithë emrat e Allahut subhanahu wa taala që do t'i përmendim në mësimet e kaluara, në mësimet që do vijnë, më falni, kanë kuptim. Përmbajnë në vetvete një kuptim dhe kjo nuk do të thotë që ato kanë prejardhje. Prandaj dhe mendimi më i saktë i dietarëve në këtë çështje është që emri i Zotit tonë Allah ka kuptim. Dhe kjo nuk do të thotë që ai ka një fillim, por përmban kuptimin e një, e një fjale që do të përmendim në vazhdim inshallah. Edhe me këtë mendim është dhe Ibn Kajim Xheuzije dhe e ka përmendur këtë çështje në librin Bedaiu el Feuaid, në vëllimin e parë, faqe 22-23, Edhe ka treguar domethënë që dijetarët të cilët janë të mendimit që emri Allah ka një kuptim nuk kanë pasur për qëllim me këtë fjalë që ajo ka një prejardhje prej një fjale tjetër, sepse prej kësaj rrjedh domethënë që ka fillim dhe emrat e Allahut nuk kanë fillim, sepse vetë Allahu i madhëruar është pa fillim. Fjala Allah përmban kuptimin el ilah. El ilah në gjuhën arabe është fjalë e shquar el është, domethënë, shkronjat të cilat i futen fjalës për ta shquar dhe ilah në gjuhën arabe do thotë i adhuruar, i adhuruar. Edhe idhujt, mushrikët e Mekës i quajnin Alihe, shumësi i fjalës ilah, që do thotë i adhuruar, i quanin të adhuruar, i quanin idhujt e tyre. Po ta shikosh, fjala Allah në vetvete përmban përmban shkronjat El Ilah, i cili do thotë i adhuruari, i shquar, që, që kuptimi i kësaj është i adhuruari i vetëm, i cili meriton të adhurohet. Kjo është origjina e kësaj fjale. Edhe ky është mendimi të cilin kanë dhënë shumica e dijetarëve të gjuhës si Sibeuejhi, Sibeuejhi ka qenë një dijetar persian, nga dijetarët më të mëdhenj të gjuhës arabe. Sibeuejhi. i cili ka shkruar dhe libra në gjuhën arabe dhe ka folur shumë për gjuhën, ka bërë dhe një libër i cili quhet Libri. Siç themi ne Kur'ani është libri i Allahut dhe ky është libri i gjuhës. Domethënë e kanë vlerësuar shumë dijetarët këtë libër dhe ky Sibeuejhi është një dijetar shumë i madh në gjuhën. Edhe shumica e nxënësve të tij janë të mendimit që Allah Ky emër i përmban të gjithë emrat e Allahut të bukur dhe të gjitha cilësitë e Allahut të plota. Ky emër i përmban të gjithë emrat e tjerë të Allahut dhe i përmban të gjitha cilësitë e tjera të Allahut të plota. Për arsye se ai do të tregon që vetëm atij i takon adhurimi. Dhe kjo lloj gjëje do të thotë që ai ka cilësitë e atij që duhet adhuruar edhe që duhet mohuar prej tij çdo gjë e mangët. Ta shpjegojmë shkurtimisht ç'do të thotë kjo. Ne kur themi që Allahu është i adhuruari, normalisht domethënë çdokush prej nesh përfytyron diçka kur thua që duhet ta adhurosh vetëm Allahun, përfytyron prej kësaj gjëje që ai që ky që do adhurosh ti duhet të jetë me cilësi të plota. Normalisht, në diçka që ka cilësi të mangëta, nuk ka vlerë ta adhurosh. Sepse ka cilësi të mangëta. Prandaj dhe Allah subhanahu wa taala kur kur ka folur për shirkun, u ka treguar beni Israilëve për viçin që adhuronin, i thot Allah subhanahu wa taala E fela jeraune en-nehu la jerxhiu ilejhim kaula, ue la jemliku lehum darran ue la nef'a, thot Allah i madhëruar, a nuk e shikojnë ata që viçi, thot, nuk u flet atyre, edhe as nuk u bën dëm edhe as dobi, domethënë, i drejtohet logjikës njerëzore, dhe u thot, a nuk e shikojnë ata që ky që po adhurojnë, paska cilësi të mangëta, I munguakan shumë gjëra. Kjo do të thotë që të jesh i adhuruar i vërtet, të jetë Allahu subhanahu wa taala është që është adhuruar i vërtet ka cilësi të plota. Ka cilësi të plota. E qartë? E dyta ka dhe emrat e bukur. Tashti ne po themi që Allah do të thotë i adhuruari, Prandaj ka thënë Ibn Qayyim al-Jauziyja që ky emër i ka përfshirë të gjithë emrat e bukur, të cilët përfshijnë cilësitë e plota të Allahut të Madhëruar. Sepse i adhuruari duhet të ketë cilësitë e plota. Prandaj thotë Ibn Qayyim al-Jauziyja që ky është emri më i madh i Allahut subhanahu wa taala. Kjo është e para. E dyta, a e keni vënë re që thotë Allahu subhanahu wa taala gjithmonë kur thotë inna Allaha ghafurur rahim. Allahu thotë është Mëshirues Falës. Inna wallahu azizun hakim. Allahu është ngadhënjyes i urtë. Domethënë të gjithë emrat janë atribuuar kujt? Të gjithë emrat e tij ia atribuon emrit të tij Allah. Nuk thuhet në Kur'an dhe as në hadithe të sakta të profetit sallallahu alaihi wasallam që Zoti jon thot Rahmani ose Rahimi mëshiruesi është, domethënë, është Allahu, me kuptimin domethënë që t'ia dedikosh një emri tjetër emrat e Allahut, të thuash mëshiruesi është ngadhënjyes, mëshiruesi është i urtë, mëshiruesi është kështu, jo, vetëm Allahu është i urtë, Allahu është mëshirues, Allahu tregon që ky emër te ky emër kthehen të gjithë emrat e tjerë. Të gjithë emrat e tjerë kthehen tek emri Allah. Ky është emri më i madh. Prandaj dhe ata dijetarë që përmendëm janë të mendimit që emri më i madh i Allahut është emri më i madh i Zotit tonë është Allah. Kemi edhe një emër tjetër të cilin domethënë e kanë përmendur dijetarët dhe janë të mendimit që është emri i Allahut, ndërsa disa të tjerë, disa dijetarë të tjerë janë të mendimit që ky emër që do përmendim tashti është një emër siç themi tash Allah. Vetëm se tek tek kur themi Allah është trënguar lamën e gjurmëve, po të shikosh në gjuhën arabe, janë bashkuar dy lamë, janë bashkuar dy lamë me shedde dhe është formuar Allah. Duke shikuar nga ana e gjuhës arabe, jo se kjo ka fillim, domethënë. Edhe në gjuhën arabe faktikisht nuk ka fjalë, nuk ka fjalë që shqiptohet me ll përveç përveç fjalës Allah. Të gjitha fjalët e tjera shqiptohen me l. Në gjuhën arabe shkronja ekziston vetëm shkronja l, nuk ka shkronja ll. Tashti, nëse do të themi që el ilah është emër tjetër i Allahut, por është pothuajse me të njëjtin kuptim. Pa vëre re se të dyja në të dy emrat ka një farë dallimi të vogël, mirëpo në origjinë ato kanë të bëjnë me mëshirën e Allahut. Dhe kjo nuk do të thotë që Allahu ka, domethënë ka vetëm një emër. I ka të dy emrat. Megjithëse kuptimi i tyre është pothuajse i njëjtë, mirëpo kanë dallime shumë të imta. Ka disa raste që njerëzit i kuptojnë ato dallime, ka raste që nuk i kuptojnë. I luteni atij me nënshtrim dhe me zë të ulët, nëse na shpëton ne nga kjo e keqe, ne do të jemi prej falënderuesve. Kulil-lahu junexhikum minha ue min kuli kerbin thumme entum tushrikun. Thuaj Allahu ju shpëton juve prej kësaj të keqe dhe prej çdo të keqe dhe ju pastaj i bëni atij shok. Shikoni, do të tregoj një fshehtësi. Do të tregoj një fshehtësi. Po të shikoni në këto në, në, në këto ajete, edhe në ajete të tjera si këto, Allahu thot, Allahu i shpëton. Nuk thon, nuk thot mëshiruesi i shpëton. Megjithëse kjo me mëshirën e Allahut shpëton njeriu. Po pse thot Allahu? Allahu e di më mirë kush ku është qëllimi, ajo që ajo që mendoj se është më e saktë është sepse tham Allah do thotë i adhuruari. Domethënë ky që që e meriton të adhurohet, ky po ju shpëton. Nga çdo e keqe. Thot dhe pastaj ju thot ktheheni e adhuroni diçka tjetër përveç tij, megjithëse ju e dini që ai e meriton të adhurohet. Prandaj dhe nuk ka përmendur emër tjetër këtu Allahu i madhëruar, kur thot thuaj Allahu ju shpëton. Nuk ka thënë Rahmani ju shpëton, Mëshiruesi ju shpëton, Jehudi ju shpëton. Nuk ka thënë ngadhënjyesi ju shpëton, fuqi i fuqishmi ju shpëton, por por ka thënë Allahu, si për t'u treguar domethënë që Allahu i cili e meriton të adhurohet vetëm ai. Vetëm ai ju shpëton. Sepse gjithmonë po ta shikosh në Kur'an Allahu i madhëruar i përdor i përdor domethënë faktet e tauhidit rububie, domethënë faktet e krijimit, furnizimit, rregullimit tokë, si argument që vetëm ai e meriton të adhurohet. Për t'i treguar njerëzve që përderisa Allahu është krijuesi, furnizuesi, atëherë kush e meriton të adhurohet? Kush e meriton të falënderohet për gjithë mirësitë? Vetëm ai i cili ka emrin Allah, që do të thotë vetëm atij i takon adhurimi. Prandaj mendoj se kur themi nuk ka të adhuruar tjetër përveç Allahut, la ilaha illa Allah, kjo fjalë është e plotë, nuk ka nevojë për të shtuar asgjë më. Disa dijetarë kanë thënë duhet të thuash kur ta shpjegosh duhet të thuash nuk ka të adhuruar me të drejtë përveç Allahut. Mirë, po vetë fjala Allah do të thotë ai që meriton të adhurohet me të drejtë. Sepse Allah, siç e thamë, përmban të gjithë emrat e bukur dhe cilësitë e plota. Domthonë sikur sikur ke thënë, nuk ka të adhuruar tjetër përveç atij i cili ka emrat e bukur dhe cilësitë e plota. Domthonë nuk ka nevojë të shtosh më asgjë tjetër. Prandaj edhe mushrikët e Mekës kur e kuptuan këtë fjalë, e kuptuan. I thoshte profeti sallallahu alajhi wasallam, "Thoni la ilaha illallah." Ata nuk e thoshin. Pse? Se e dinin që kjo fjalë ka kuptim të madh. E dinin që kjo fjalë do të thoshte do të largohesh nga adhurimi i çdo gjëje tjetër. Prandaj nuk e thoshin këtë lloj fjalë. Profeti sallallahu alajhi wasallam nuk është ulur të bëjë të bëjë atë mësim akide, të shpjegojë që fjalë la ilaha illallah do të thotë kështu, kjo është mohim, ky është pohim, edhe mohimi do me thënë që mohon çdo adhurim çdo gjë dhe pastaj duhet pohuar vetëm kjo. Shumë e thjeshtë e kupton edhe çdo punë. Ndem gjithë. Që adhurimi i takon vetëm atij. Vetëm Allahu. Andaj dhe Allahu i madhëruar i tregon njerëzve se çfarë mirësish u ka bërë ai që ata ta adhurojnë atë edhe në vështirësi. Gjithashtu gjithashtu thot Allahu i madhëruar Em men juxhibul mudtarra idha deahu, ue jekshifus su, ue jexhalukum hulefael erd. Thot, kush i përgjigjet atij që është ngusht, kur i lutet, kush e zbulon dhe e largon të keqen, dhe ju bën juve zëvendës në tokë. Kjo është një pyetje domethënë retorike që Allahu subhanahu wa taala nuk e jep përgjigjen, por kalon direkt te rezultati i përgjigjes. Nuk thot Allahu, por thot e ilahun ma Allah. A ka të adhuruar tjetër me Allahun? Kur ju e dini shumë mirë që në këtë vështirësi, në momentin më të vështirë të jetës, në momentin më të vështirë që kalon njeriu, Kur ndihet ngushtë, kur ikin të gjithë shokët e miqtë, kur çdo gjë ngelet mbrapa, vetëm në ato momente vetëm Allahun kujton. Vetëm Allahun e madhëruar kujton. A ka të adhuruar tjetër përveç Allahut? A ka të adhuruar tjetër përveç atij që e meriton të adhurohet i vetëm? Qalilan ma tadhakkarun, thotë, pak kujtoni. Ju thotë o njerëz, i kujtoni pak mirësitë që u ka bërë Allahu, që me anë të tyre pastaj të kaloni tek realiteti tek realiteti më i madh në këtë dynja që është që kjo dynja është krijuar për ta adhuruar Allahun dhe jo për gjëra të tjera. Shikoni një shembull. Yunus alayhis salam. Yunus alayhis salam ishte profet. Ishte profet. E megjithatë e sprovoi Allahu kur ai kur ai bëri një gabim Iku pa lejen e Allahut nga populli i tij Bëri një gabim Dhe Allahu subhanahu wa ta'ala e sprovoi Që t'i tregonte madhështinë e tij edhe ta ngrinte në gradë më të lartë mbas pendimit të tij. Yunus alayhis salam doli i zemëruar nga populli i tij. Hypi në anije. Erdhën dallgë shumë të mëdhaja. Ishte varkë e vogël jo anije. errësira e detit shto dhe mbi këtë errësirë pastaj që e përpiu peshku u bënë tre errësira në këto tre errësira në këtë vështirësi kaq të madhe kujt t'i kthehet kujt t'i ankohet kujt t'i drejtohet a kishe skohut madhe kjo atëherë i thotë La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu min al-zalimin. Pranoi një realitet shumë të madh, të cilin e kanë shumë të vështirë njerëzit ta pranojnë. Mirë, po e pranuan, kanë fituar këtë botë e botën tjetër. I thotë, nuk ka të adhuruar tjetër përveç teje. Unë jam prej mizorëve. I kam bërë padrejtësi vetes sime. Kur e pranoi këtë lloj gjëje, e pranoi që Allahu ishte i plotë në të gjitha dhe e meritonte vetëm ai të adhurohej. Dhe e pranoi që ai ishte mizor i kishte bërë padrejtësi vetes së tij, atëherë erdhi përgjigjja e Allahut subhanahu wa taala. Allahu e shpëtoi atë. E shpëtoi nga stresi, e shpëtoi nga sprova, e shpëtoi nga vështirësia. Do kishte ndejtur në barkun e tij deri ditën e ringjalljes. Do kishte ndejtur në barkun e tij deri ditën e ringjalljes, nëse nuk do ishte prej atyre që lavdërojnë Allahun. Prandaj, siç ka thënë profeti sallallahu alajhi wasallam që thotë Ibn Abbas, "Ta'arraf ila Allahi fi ar-raha ya'rifka fi shidda." Njife Allahun në lehtësi të të njohë në vështirësi. Ai ishte zë i njohur në qiej. Thuhet që melaiket kur dikush lutet, thonë për një person i cili i lutet Allahut gjithmonë ky është zë i njohur. Edhe Allahu e pranon duan. Kurse kur një person nuk i lutet Allahut, as nuk e kujton Allahun, ky është zë i panjohur. Zë i panjohur. Kur ngjitet në qiell duaja. Përkujtimi i Allahut është gjëja më e madhe. Nëse e përkujton emrin e Tij, duke e ndier që me të vërtetë ai ai e meriton vetë adhurimin, ta dish se ke arritur diçka që është më e vlefshme se gjithë dynja e çka ka brenda saj. Thuhet që Sulejmani alayhis salam Ju e dini Sulejmani alayhis salam i kishte dhënë Allahu shumë pushtet të madh. Atij i ishin nënshtruar era, xhindët, çdo gjë, kafshët, dinte gjuhën e kafshëve. Duke hecur me erën Sulejmani alayhis salam, e shikon një fshatar dhe thot subhanallah. Thot thot fshatari subhanallah Sulejmanit dhe familjes së tij, familjes së Daudit thot, i është dhënë shumë pushtet i madh. Atëherë zbret Sulejmani alayhis salam kur e bën kallëti, i thotë fshatarit Thotë, Pasha Allahun thotë, Kjo fjala që the ti Subhanallah është më e vlefshme tek Allahu se sa gjithë pushteti që është që është dhënë familjes së Allahut. Është më e vlefshme se gjithë pushteti që që i ka dhënë Allahu familjes së Daudit, mendo pak. Një fjalë Subhanallah është mbjellje e një peme në xhenet. Është më e vlefshme se çka dunia brenda saj. Prandaj transmetohet hadith i saktë Është më e dashur për mua të them këtë fjalë thotë profeti sallallahu alajhi wasallam, se gjithë dynja e çka brenda saj. Shiko çfarë çfarë vlerë ka tek Allahu pse? A e kuptoni pse? Gjithë kjo dynja o njeri është krijuar për të shërbyer ty. Kurse ti je krijuar për ta adhuruar Allahun. Ti preokupohesh me atë që është krijuar për ty dhe le atë atë gjë për të cilën ti je krijuar. Domethënë e ndryshove, e ndryshove shkakun e bëre qëllim dhe qëllimin e anashkalove, qëllimin për të cilin u krijove e anashkalove. Qëllimi për të cilin ti u krijove është që ti të ngresh lart emrin e Allahut, i cili është i vetëm, emrin e atij që do të thotë që nuk ka të adhuruar tjetër përveç tij. Qëllimi jot është që ti të vërtetosh emrin e tij në veten tënde. të vërtetosh emrin e Allahut të madhëruar në veten tënde, kjo është një prej qëllimeve më të larta të besimtarit. Prandaj një dobi këtu që ka lidhje me këtë çështje, ju e dini shumë mirë që emrat më të dashur tek Allahu subhanahu wa taala janë Abdullah dhe Abdulrahman. Çdo emër, çdo emër mban në vetvete një kuptim dhe rezultat. Prandaj thot, për këtë arsye, edhe emrat më të dashur të Allahut janë ato emra të cilat përmbajnë, të cilat të, të cilat përmbajnë përshkrimin e tij me cilësitë më të dashura për të. Me cilësitë më të dashura. Prandaj më e dashur për për Zotin tonë kush është? Që është ai i adhuruar. që njerëzit ta adhurojnë atë. Sikurse është më e dashur për të që ai të jetë i mëshirshëm. Prandaj thotë Ibn Qayyim al-Jawziyya, në fjalën e tij, po ta shikosh thotë. Lidhja që ka Allahu me robët e tij kush është? Ose më fal, ta fillojmë nga para. Lidhja që ka robi me Zotin e tij kush është? Është adhurimi. Ajo që të lidh ty me Zotin tënd kush është? Që ti e adhuron atë. Që ti e adhuron atë, domethënë ai është i adhuruar, dhe ky është kuptimi i fjalës Allah. Prandaj dhe Abdullah është një nga emrat më të mëdhenj të Allahut të madhëruar sepse lidhja jote me Allahun është që ti ta adhurosh atë. Prandaj dhe Abdullah është vërtetimi i kësaj gjëje. Është vërtetimi i kësaj gjëje. Sikurse lidhja që ka Allahu me krijesat e tij është që ai i mëshiron ata. Prandaj dhe Allahu subhanahu wa taala e do emrin Abdurrahman, se Rahman do të thotë mëshirues. Allahu subhanahu wa taala kur ka folur për Arshin, në ajetin kuranor ka thënë Ar-Rahmanu 'ala al-'arshi istawa. Thotë mëshiruesi mbi Arshin do. Nuk ka thënë Ar-Rahim. Po ka thënë Ar-Rahman. Se dhe Rahim do të thotë mëshirues. Mirpo Rrahman do thotë mëshiruesi i cili me mëshirën e tij ka përfshirë çdo gjë. Është mëshirë e gjerë. Ju e dini shumë mirë që kursi i Allahut subhanuhu teala ka përfshirë qiejt e tokën dhe madhështinë e Arshit nuk e di askush përveç Allahut. Arshi është shumë madhështor, kursi i tij ka përfshirë gjithë tokën. Fal ka përfshirë gjithë universin, kursi i tij. Arshit nuk e di madhështinë e tij askush. Allahu është mbi gjithë to. Si siç është mbi gjithë, mbi gjithë krijesat e tij, me qenien e tij, gjithashtu i ka përfshirë krijesat e tij me mëshirën e tij të gjithë. Dhe me mëshirën e tij ka krijuar. Prandaj dhe ai e pëlqen ti të thuash, mëshiruesi që mëshira e tij ka përfshirë gjithçka që qëndron mbi Arsh. Shikoni pra sa madhështore është, ta kuptosh këtë ide. Prandaj lidhja e robit me Zotin e tij është që ai e adhuron atë. Dhe lidhja e Allahut me robin e tij është që ai e mëshiron atë. E mëshiron robin e tij. Prandaj edhe këto dy emra janë emrat më të dashur tek Allahu subhanahu wa taala, sepse kanë të bëjnë me cilësitë më të dashura tek Allahu i madhëruar. Sebek al muferridun, sebek al muferridun, thotë ju kaluan ata të vetmit. I thanë sahabët, kush janë të vetmit, o i dërguari i Allahut? Tha, ata që e përkujtojnë Allahun shumë. Që e përkujtojnë atë që duhet të adhuruar, që ka emrin Allah, që do të thotë i vetmi i cili duhet të adhuruar. Thuhet që Idrizi alayhis salam, ju e dini që Idrizi alayhis salam ka qenë nga profetët më të parë. Thuhet, por nuk është e saktë, që Idrizi ka qenë përpara Nuhut alayhis salam, por nuk është e saktë. Allahu ka thënë për Idrizin alayhis salam u rafa'nahu makanan 'aliyya. Ne thotë atë e ngritëm në një vend shumë të lartë. Atëherë i shpall Allahu Idrisit alejhi selam dhe i thotë: "Wa izzati wa jalali la arfa'annaka makanan 'aliyya", i thotë pasha krenarinë time, pasha madhështinë time, i thotë Allahu do të të ngre në një vend të lartë. Kush e ngre Allahun lart dhe e vlerëson atë me zemrën e tij, do ta ngrejë atë Allahu lart në dynjë dhe në ahiret. Prandaj nëse dëshiron të dish se çfarë vlere ke ti tek Allahu i madhëruar, shiko se çfarë vlere ka Allahu te zemra jote. Çfarë jep ti për Allahun? Kush je ti për Allahun? Çfarë ke dhënë, çfarë ke sakrifikuar ti për të? Pyete veten, jepja të gjitha këto pyetje vetes, ta shikosh se çfarë vlerë ke te Allahu. A ke vlerë të lartë? A mendon se Allahu do të do të të ngrejë lart apo jo? Bëj jepi llogari vetes tënde para se të vijë dita e llogarisë. I shpall Allahu Idris alayhis salam i thot, "Pasha krenarinë time dhe madhështinë time do të ngre ty në vend të lartë." I thot Idris alayhis salam shiko modestia. I thot Idris alayhis salam, "O Zoti im, unë jam një njeri gjynahqar. I pranoj gabimet e mia. Përse të më ngresh kaq lart?" Jam një njeri gjynahqar. I thotë Allah subhanahu wa taala tek unë ngrihen të gjithë punët e banorëve të tokës. Edhe nuk nuk kam thotë Allah dhe nuk është ngritur deri më sot ndonjë punë punë e ndonjë personi që e profiton Allah më shumë se ti. ka qenë prisi i Basrës, prisi i Irakut, disa kohë ka qenë gjithashtu edhe prisi i Mekës dhe i Medinës. Njeri shumë mizor, i vriste njerëzit për diçka të vogël. Dhe ulet Haxhaxhi me gjithë ushtarët e vet Përpara Ka'bes, njerëzit bënin tawaf. Tawusi e ndjeu nga mbrapa se ishte duke adhuruar Allahun, edhe për një moment qëndroi dhe po dëgjonte. Kur papritur kalon një fshatar aty nga Jemeni. I bie rroba aty dhe ia tërheq Haxhaxhi me me heshtën e vet. Derisa e afron para vetes tij dhe i thot nga je ti o fshatar. Haxhaxhi i thot fshatarit, nga je ti o fshatar? I thot un jam nga Jemeni. I thotë Haxhaxhi, filani thotë, prisi juaj i Jemenit, si është? Prisi i Jemenit ishte vëllai i Haxhaxhit. Si është? Si e ke lënë? Tha e kam lënë mizor, njeri i padrejtë, që i bën padrejtësi njerëzve, njeri të keq. Dhe i tha Haxhaxhi, Tawusi dëgjon këto fjalë. I tha Haxhaxhi, po ti tha e di tha kush është ai? Tha jo nuk e di, tha ai është vllai i mbretit Haxhaxhit, tha. Ai është vllai mbretit Haxhaxhit, tha. I ka thënë një fjalë shumë bukur, subhanallah. I tha, i ka thënë ky burri, fshatari, i thot, po pse thot, a ty të takon të krenohesh më shumë, që është vllai jot, apo më takon mua të krenohem që jam robi i Allahut? Unë krenohem që jam robi i Allahut, kurse ti krenohesh që është vëllai jot. Kujt i takon të krenohet më shumë? Kur e dëgjoj, po pauz kur e dëgjoj këtë fjalë m'u ngritën qimet përpjetë. Kur e dëgjoj këtë fjalë tha tha tha pauz m'u ngritën qimet përpjetë. Edhe e çoj hatet. Kujt i takon të krenohet më shumë? A ti që mburret me njerëz apo ti që mburret me krijuesin? Njeriu i cili e beson Allahun subhanahu teala hyn në fe plotësisht, e adhuron Allahun me çdo gjë që që ka ai. Allahu subhanahu teala thotë në Kur'an: "Ya ayyuhal ladhina amanu dkhulu fi s-silmi kafa" O ju që keni besuar, futuni në Islam plotësisht. Futuni në Islam plotësisht. Nuk ka lumturi më të madhe për njeriu Nuk ka lumturi më të madhe për njeriun sesa ta adhurojë Allahun subhanahu wa taala dhe ta bëjë jetën e tij vetëm për të. Thuaj, Namazi im, jeta ime, vdekja ime, kurbani im, jeta ime, vdekja ime vetëm për Allahun. Çfarë do të thotë kjo? Kjo do të thotë që ti ta adhurosh Allahun jo vetëm me gojë, jo vetëm me fjalë. Jo vetëm një namaz pesë herë në ditë, të cilin edhe atë e bëjmë shkeleshko, e bëjmë për ta hequr qafe. Por ta adhurosh Allahun duke menduar që gjithë qëllimi jot i jetës tënde kryesor të jetë adhurimi i Allahut, të jetë adhurimi i atij që është një. Adhurimi jot të jetë për atë që nuk ka zot tjetër përveç tij. Kur ta bësh jetën për të, atëherë Allahu subhanahu wa taala do të lehtësojë gjitha gjërat. Do jetë me ty kudo që të jesh, do të japë të gjitha mirësitë e dynjasë, do të hapë xhenetin e tij në dynja përpara se të hysh në xhenet. Shkoi Hasan Basriu, një prej tabiinëve të devotshëm. Shpresojmë që është prej tyre, prej tyre, në veprat e tij të mëdha që kemi parë prej tij. Allahu i njeh njerëzit e tij, krijesat e tij. Shkon kur shikon njerëzit të gjithë të mbledhur, e thot, "Ky është rasti për ta shfrytëzuar, për t'u folur njerëzve, për t'u treguar njerëzve kush është e vërteta." Dhe u thotë njerëz mos u mashtroni për këtë njeri të keq, për këtë njeri që është që është që është mashtruar nga dynjaja. Ky thotë i ngjan faraonit, i cili ishte njeriu më i prishur, që ndërtonte kështjella të larta dhe ky do të ndërtosë punën e tij. Mos u mashtroni me këtë dynja të keqe, por iu kthehuni Allahut. Ai sa ka fol ai shumë njerëz, ai disa njerëzve u erdhi keq për të që Haxhaxhi do ta priste. Vajti një prej ministrave dhe lajmoi Haxhaxhin direkt. I tha kshu kshu kshu ka thënë Hasan Basriu. Tha ma thirrni. Tha vallahi pasha Allahun tha do t'ju jap pini prej gjakut të tij tha. Haxhaxhi tha do t'ju jap pini prej gjakut të tij. Po ministër e tij, Haxhaxhi po të betoshe në Allahun, nuk e thyente betimin kurrë. Po të betoshe në Allahun nuk e thyente betimin kurrë. Hyn Hasan Basriu, Kishte pregatitur xhelatin me shpatë, kishte pregatitur edhe legenin për të po t'i vënë kokën kur ta hiqte. Njerëzit kishin ngritur rrobat që mos t'i bënin rrobat me gjak. Sa hyn te dera Hasan Basriu, pëshpërin disa fjalë. I kthehet atij që e njifte kur ishte mirë. I kthehet atij që e njihte në namaz nate. Zëri i tij ishte i njohur në qiell. Sepse e njihte Allahun e madhëruar. Prandaj dhe Allahu e njofti në vështirësi, në vështirësi. Pëshpëriti disa fjalë dhe u fut. Sa u fut? Kur e pa Haxhaxhi ndryshoi fytyrën direkt ata. Tha mirë se erdhe Hasan. Urdhëro, futu brenda, e futi, e vuri tek tek tek karrigia e vet ku uleshe vet. E uli e parfumosi, i bën ca pyetje nga feja, Do të lutem të më tregosh çfarë the. I thotë, i thashë, o Allah, o ti që e bëre të ftohtë dhe paqe zjarrin e Ibrahimit për Ibrahimin alayhis salam. Bëje të ftohtë dhe paqe zemrimin e Haxhaxhit për mua. Dhe Allahu subhanahu wa taala i Pse? Se këta njerëz ishin ata që e njohën Allahun e madhëruar, e njohën se kush duhet adhuruar, e njohën emrin e tij të madh. E njihnin Allahun në netët e ftohta të dimrit, që e njihnin Allahun në ditët e nxehta të verës, O bësë u ledhi ju pësë rubi O rëgjë u e të jemë që biha O jetë u le të jetë pëshu biha O le inë se alën le o të jenë O le inë se adhin le o i dhenë Për të lojë më dhruar dhe në sajitët i bënë të gjëra Atër i dhe i dashurim Dhe unë jam dorë ati që hesë Dorë ati që vepron Kam ati që hesë Syri ti që shikon Veshë ti që të gjonë Pse? Në gjithë të kjo Kjo do të thotë që kjo person i cili e adhuron Allahun, qëllimi i tij është qëllimi i Allahut. Synimi i tij është synimi i Allahut. Çfarë kërkon Allahu prej tij në jetë, ky është ai. Atë e gjen ku ku kërkon Allahu, e gjen në namaz, e gjen në agjërim, e gjen në sadaka, e gjen në në në, në luftë, e gjen në ndihmën e të, të varfërve, e gjen te vizitat e afërmve. Çfarë kërkon Allahu prej tij ai e bën. Prandaj dhe Allahu subhanahu wa taala i ruan dorën e tij nga çdo e keqe. I ruan këmbën e tij nga çdo e keqe. I ruan syrin e tij nga të këqijat. I ruan veshët e tij nga të këqijat. Prandaj thot Allahu që Unë jam veshi, syri, këmba dhe dora e tij, sepse ai ka hecur në atë që ka dëshiruar Allahu prej tij. Ky është ai person i cili ka merituar të quhet rob i Allahut, rob i atij që meriton të adhurohet. Nëse kupton këtë lloj gjëje, ke kuptuar gjënë më të madhe. Ke kuptuar qëllimin pse ka ardhur ti. Nëse ti do jesh prej atyre personave, të cilët i do Allahu, ta dish se Allahu i madhëruar ka thënë, dhe nëse më kërkon mua do t'i jap. Po në hadith, dhe nëse më kërkon mua do t'i jap, dhe nëse më kërkon mbrojtje do ta mbroj. Njeriu më i madh që ka parë faqe e dheut, ka qenë Profeti sallallahu alejhi wasallam. Dhe i dini shumë mirë rastet që i lutesh Allahut dhe Allahu i përgjigjej lutjes së tij. Janë gjëra të njohura. Gjithashtu Profeti sallallahu alejhi wasallam ka thënë Inna min ibadillahi man law aksama 'ala Allahi la barra, po ka prej robëve të Allahut që po të betohen në Allahun, Allahu e plotëson atë betimin e tyre. Ne mendojmë se një prej këtyre personave ka qenë një person i cili quhet Sufjan Thauri. Një prej një prej dijetarëve më të mëdhenj që ka parë faqe dheu, një prej njerëzve të devotshëm. E kërkonte Abu Jafar al-Mansur, halifja. E kërkonte për ta për ta bërë gjykatës, ai nuk pranonte. Do bëhesh gjykatës. Nuk ka nevojë. Kishte frikë ditën e gjykimit. Nuk bëheshi gjykatës se se kishte pse kishte frikë ditën e gjykimit. Sepse do bëheshi gjykatës por do ishte i gjykuar një ditë tjetër. Ku do e gjykojë Allahu i madhëruar. Kjo frikë e bëri atë që të largohej prej prej këtij posti, prej se ka rrije e dynjaja. Jam bafi. I tha ai, nëse nuk bëhesh gjykatës do të vras. Atëherë shkon në një vend, pastaj marrin vesh në një histori të gjatë, derisa në fund fare shkon në Mekë. Shkon në Mekë, i ngjiteshin njerëz dhe pyesin derisa kur e morën vesh që këtë e kërkon Abu Xhafar Mansuri për ta vrarë, u larguan gjithë prej tij. Atëherë u fsheh Mes njerëzve u fut, e kapi robën e Qabes dhe tha: "O Allah, po po të betohem ty që Abu Xhafri Mansuri nuk ka për të hyrë në Qabe." Kështu i thotë: "Të betohem ty që Abu Xhafri Mansuri s'ka për të hyrë në Qabe." Edhe deshi Allahu i madhëruar, vjen Abu Xhafri Mansuri për të hyrë për të hyrë në Mekë, pa hyrë në Mekë, e kap barku dhe vdes. E fusin në Qabe xhenaze. Sepse ky ishte prej atyre personave që i njeh Allahu. Andaj Allahu subhanahu wa taala e mbrojti prej çdo keqe. Nëse ai më kërkon mua do t'i jap, dhe nëse më kërkon mbrojtje do ta mbroj, po kë? Atë që e njeh Allahun. Do mbroj atë dhe do ruaj atë dhe do t'i përgjigjem lutjes atij që e njeh Allahun, e njeh kush është i adhuruari, e njeh kush e meriton adhurimin. E njeh atë që kënaq, i kënaqet zemra duke duke u falur, duke kënduar Kur'an. Dhe jo, dhe jo ata persona të cilët kur falin namaz, u duket sikur sikur janë duke ndejtur mbi zjarr, që duan ta mbarojnë sa më shpejt dhe të ikin, të largohen, të merren me muhabete dynjaje. Prandaj thotë, ai nuk nuk i do temat e dijes, nuk e dëgjon dot përkujtimin e Allahut, do të iki. Të largohet, do të gjejë muhabete dynjaje, muhabetet e shejtanit, me filanin se fistani ashtu. Muhabetet e dynjasë, të cilat po t'i dëgjojë njeriu i sëmuret zemra, ndërsa muhabetet të cilat tregojnë për Allahun e madhëruar, tregojnë për atë që meriton të adhurohet, të cilat e shërojnë zemrën, ti pse nuk i dëgjon dot. Sepse ky është prej atyre që ka thënë Allahu i madhëruar, që nëse kujtohet Allahu i vetëm, këtyre do t'u rrënqethet mishi nga stresi. Ndërsa nëse kujtohen idhuj të tjera përveç Allahut të madhëruar, që sot prej idhujve të sotëm është dhe paraja. Prej idhujve të sotëm që adhurojnë sot njerëzit është paraja, nëse kujtohet diçka tjetër përveç Allahut, ata gëzohen. Dhe ky është realiteti që jetojnë sot njerëzit. O vëllezër, ky është realiteti që ne jetojmë ne sot. Po të bësh muhabet paraje, ishin njerëz të gatshëm të bëjnë bëjnë muhabet me ty dhe 5 orë. Ndërsa kur flitet për Allahun e madhëruar, nuk je i gatshëm të dëgjosh edhe 5 minuta. Po flitet flitet për Allahun. A je ti besimtar? A nuk je ti prej atyre që kur kur kujtohet Allahu atyre u zgjerohet zemra? U kënaqet shpirti sepse po kujtohet Allahu i madhëruar, ai që meriton të adhurohet, ai që e meriton, ai i cili të ka krijuar për ta njohur atë dhe për ta adhuruar atë. Ka qenë prej këtyre personave të cilët u është përgjigjë Allahu lutjes tyre, një prej sahabëve quhej Numan ibn Qawqal, radhiyallahu anhu, i është lutur Allahut ditën e Uhudit dhe ka thënë: Kur të takoj unë armikun nesër, kur të takoj, kur të takoj armikun nesër, i thotë Allahut, më sjell mua një person të fortë që të më luftoj, që ta luftoj për hir të tënd dhe të më luftoj ai mua. Edhe pastaj të më marrë mua, të më presi hundën, të më presi dhe veshin, që kur të takoj ty ditën e gjykimit, të më thuash mua, të gjithën duat, ja, të gjithën duat që bënte Allahut, Abdullah Xhahshi, të më thuash ti mua, o Abdullah, kush ta ka prerë ty, kush ta ka prerë ty hundën, kush ta ka prerë ty veshin, dhe do them o Zoti im, më janë prerë për hir tënd, edhe atëherë të më thuash ti o Allah, the të drejtën. edhe me vërtet duke të madhuar në ditë, dhe e gjetën veshin e tij dhe hundën e tij të lidhura me fije. Ishte pa herë. Këta ishin njerëz të cilët domethënë njohën Allahun, njohën qëllimin e jetës që të jetohet. Kur duhet të jetuar dhe kur duhet të vdekur. Dhe kush është qëllimi më i lartë i njeriut në këtë jetë? A është të grumbullojë para Të grumbullojë dynjanë e pistë, e cila është si ajo plaka që është zbukuruar, që u zbukuruar njerëzve dhe i mashtron ata dhe kur i afrohen atëherë, ajo ajo i mashtron i le ata dhe bien në humnerën e shkatërrimit në xhehenem. A ky është qëllimi i jetës? E mori Musejlemetul Kedhabi, Musejlemetul Kedhabi, Musejlemetul Kedhabi, ishte ai personi i cili pretendonte se ishte profet, mas profetit tonë sallallahu alaihi wasallam. Dhe thoshte unë, mua më vjen shpallje, unë shëroj të sëmurët, i vajti një person i tha kam kam syrin të sëmurë, tha nuk shikoj me njërin sy. Dhe ky domethënë i këndon ca gjëra dhe iu verbuan dy sytë atij personi. I thotë Ebu Muslim el Haulani, unë besoj se ti je gënjeshtar. I thotë do ta shikojmë tash i thotë. Bën një zjarr aq të madh, sa dhe zogu kur kalonte sipër binte në zjarr. Dhe i thotë i thotë Ebu Muslim el Haulanit tash do ta shohim zotin tënd. E hedh në zjarr, me katapult, nga larg, se nuk i afroheshin dot. E hedhin në zjarr, po presin njerëzit derisa shuhet zjarri i madh. Kur, hmm, doli vdekur, doli gjallë. Sepse ai e njësoi atë që është i gjallë. Prandaj edhe Allahu, që është i vetmi që duhet adhuruar, e nxori të gjallë, sepse ai e kishte kuptuar qëllimin e jetës, iu dogjën vetëm rrobat. Se jeta për ta nuk kishte kuptim pa adhurimin e Allahut. Allahu për ta ishte gjëja më e madhe. Dhe jo budallëqet e dynjasë. Prandaj dhe Allahu subhanahu wa taala e nxori nga, nga zjarri të gjallë. Atëherë shumë prej njerëzve që e panë u bënë muslimanë. E mposhti Allahu dhe e hodhi poshtë gënjeshtën e gënjeshtarëve. Atëherë shkon në këmbë në Medine, po ky ishte prej atyre personave, që e njihte Allahun kur ishte, kur ishte, kur ishte në lehtësi, ndaj dhe e njohu Allahu dhe e bëri atë shembull për njerëzit në vështirësi. Shkon në Medine tek Omeri radijallahu anhu, kur e pa Omeri e puthi në ballë dhe i tha, Ky person ka qenë një prej njerëzve që i pranon ia pranonte Allahu duanë. Thuhet që një grua e futi në sherr Ebu Muslim el Haulanin me gruan me gruan e tij. Edhe atëherë ky tha, "O Allah, nëse kjo grua më ka futur sherr me gruan time, t'ia heqësh, heqësh shikimin e asaj gruaje." Mirëpo, mos harroni se ka dhe një lloj tjetër njerëzish. Ne, ne të shi im, ishim duke treguar faqen e bardhë të umetit tonë. Mirëpo për fat të keq, kemi dhe një faqe të zezë, të cilën domethënë, na vjen turp ta tregojmë. Mirëpo duhet ta tregojmë, të tregojmë për saj. Duhet ta tregojmë të spirit në dhikër që s'janë të njohura nga profeti sallallahu alajhi wasallam. Nuk është transmetuar kurrë që profeti sallallahu alajhi wasallam ka pas kujtuar Allahun duke thënë Allah, Allah, Allah, Allah, Allah. Kjo ngjan më shumë talljes se përkujtimit. Dhe për fat keq ndodhet për ndodhet në në umetin islam po këto njerëz që pretendojnë se janë musliman, edhe adhurojnë Allahun e përkujtojnë me disa gjëra që s'janë transmetuar në sunetin e profetit sallallahu alajhi wasallam. Po i kanë shpikur ata vetë. Dhe fatkeqësia e shpikjes domethënë i ka ato rezultatet e saj. që e çon njeriun në humbje, e çon njeriun në xhehenem, e çon në shkatërrim që në këtë dynja. Prandaj do shikoni që rezultati i këtyre njerëzve do shkojë në diçka tjetër, do ta tregojmë më vonë. Këta ulen në mexhliset e tyre, edhe mexhliset e tyre janë në këto forma. të cilët e kanë bërë fenë e tyre vetëm me gënjeshtra, me shpifje. Edhe po të shikosh domethënë, normalisht ju besoj se e keni kuptuar se për, për kë po flasim, bëhet fjalë për sufistat. Sufistat, janë ata të cilët e kujtojnë Allahun në këto forma. Edhe më e çuditshme është që jo vetëm sufistat, por të gjithë grupet e humbura keni, kini parasysh këtë rregull. Të gjithë grupet e humbura në vetvete, përplasen me njëri tjetrin, bien në përplasje, në ndeshje me njëri tjetrin gjithmonë. Çfarë thotë njëri nuk e thotë tjetri. Brenda një grupi bëhet fjalë, jo grupe të ndryshme. Jo, nuk po themi për një grup me një grup tjetër, po themi vetëm për grupin. Çfarë thotë njëri nuk e thotë tjetri. Normalisht sepse origjina dhe baza e tyre në fe nuk është një, janë qind. Çdokush ka kokën e vet, çdokush hezën qit fenë e vet. Prandaj edhe fundi i tyre domethënë shkon me Më larg se ç'kanë shkuar mosbesimtarët. Aq sa ka arritur i fundit i tyre pastaj, një prej kokave më të mëdha që dhe sot ata e vlerësojnë vetë dhe fakti që ata e vlerësojnë tregon që ata e besojnë atë që thotë ai, megjithëse nuk ua shfaqin njerëzve. Ibn Arabiu. Ibn Arabiu zindiq, njeri i prishur, është futur në fe për ta shkatërruar Islamin. Shejtani ka pas folur me gojën e tij, bile kam frikë se shejtani ka pasur turp të thotë atë që thoshte ai. Fjalët e tij domethënë nuk dua nuk dua të dal nga tema për të treguar se çka ka thënë në në gjëra në tema të tjera. Por po tregoj vetëm për punën e dhikrit çfarë thotë Ibn Arabiu. Ibn Arabiu normalisht ka bërë disa libra, një prej librave, një një prej librave më të njohur dhe më të preferuar te sufistët, është një një libër që Fususul Hikem. Si i thonë rruazat e urtësisë. Ato nuk janë rruazat e urtësisë, po rruazat e shejtanit. Gjithë pisllëqet më të mëdha janë mbledhur në atë libër. Dhe megjithatë ke sot sufista, që e vlerësojnë atë libër, thonë, është një dijetar shumë i madh. Dhe po u tregoj një rast. Meqë ramë te meqë ramë te Ibn Arabiu, i cili pretendon, pretendon atë që ka për, atë që ëndërron shejtani dhe nuk, nuk e ka pretenduar dot, e pretendon ky me gojë dhe e shpreh haptazi, Ibn Arabiu ky njeri i prishur, jo njeri i prishur, më falni. Ibn Arabiu domethënë nuk ka lidhje me Islamin fare. Ka qenë dhe është jashtë Islamit. Nuk është musliman. Tregon Ibn Hajar al-Asqalani që dy persona dialogojnë një herë rreth Ibn Arabiut. Ibn Arabiut. Njëri thot Ibn Arabiu është musliman. Është njeri i devotshëm, është njeri i zellshëm, është njeri i që e do Allahun. Kurse tjetri thotë jo, Ibn Arabiu është mos është mosbesimtar. Atëherë dakord. Meqë ti thua që Ibn Arabiu është besimtar, thonë jo, jo, jo besimtar, atëherë t'i lutemi Allahut. T'i lutemi Allahut çdokush t'i lutet Allahut për veten e vet, që t'i zbresë mallkimin e tij nëse nuk është ashtu siç thotë ai. Unë t'i lutem Allahut të zbresë mallkimin tim nëse Ibn Arabiu nuk është nuk është mosbesimtar, dhe ti lutu Allahut që të zbresë mallkimin e tij nëse Ibn Arabiu është besimtar. Po Ibn Hajar Askalani e bën këtë dua, Edhe u ndanë. Ky personi që pretendonte që Ibn Arabiu është burrë i mirë, në darkë iku me shokët e vet, i kalon diçka te këmba. Diçka e butë. Ndjeva diçka të butë tha. I tha shih ma, kërkojnë çfarë është, nuk e gjetën. Nuk u gdhi vetëm se i vdekur. Nuk u gdhi, vetëm se i vdekur. Vdiq. I ra ai mallkimi i Allahut që kërkoi, duke pretenduar se Ibn Arabiu ishte besimtar. Si mund të jetë besimtar ai që thotë vetë do të dëgjoni vetë tash? Thot Ibn Arabiu, Lere dhikrin, lere tespi, lere tespihun nëse ti e do me të vërtet Allahun. Dhe çfarë fjalë përdor? Përdor një fjalë Që në gjuhën arabe kjo lloj fjale është fjalë dashurie, por për për përdoret jo për dashurinë e mirë, por përdoret për dashurinë e cila ka të bëjë me epshin. Ishq, fjala ishq është fjalë shumë shumë e pistë, është fjalë fjalë imoraliteti që e përdorin njerëz të pistë kur dashurojnë gjëra të pista. Ata e përdorin për Allahun këtë fjalë. Po nëse ti je prej këtyre të dashuruarve thot, me Allahun, atëherë mos e përkujto atë thot. Mos e përkujto thot. Sepse ai që përkujton Allahun vazhdimisht ai është munafik, fjalë e tij. Ai që përkujton Allahun vazhdimisht ai është munafik thotë ky. Nëse ti thotë me të vërtetë dashke Allahun dhe e ke në zemër thotë, kjo do të thotë që ti nëse e shpreh me gojë atë ti je munafik thotë. Kështu thotë ai. Gjithashtu thotë në një vend tjetër, Allahu çka thotë Allahu në Kur'an, "Ela bi dhikrilahi tatmainu al-qulub." Po Allahu i madhëruar thotë me dhikrin e Allahut qetësohen zemrat. Kurse Ibn Arabiu thotë me dhikrin e Allahut shtohen gjynafet. Tash e zgjidhni kë të doni. Doni dëgjoni, do dëgjoni ti thonë Allahu Ibn Arabiu. Po thosh të rëndë këto gjëra ata thonë jo, po ti nuk kupton, po ti nuk e di pa qëllimin e, thon, ai ka qëllim të mirë, po nuk kupton ti. Më ka treguar vetë një një sheh, kam qenë kam qenë për vizitë në Halep, ishte një nga nxënësit e Sheh Albanit. Tha vajti tha një një një një i ditur tha te sufistat. Edhe gjeti të shkruajtur tha në mexhlisin e tyre kishin shkruajtur në një vend, një libër, disa fjalë të Ibn Arabiut, që thoshte qeni dhe derri janë zoti jonë. Kështu thoshte Ibn Arabiu. E tha ai, çfarë është kjo? Kjo është fjalë që thonë muslimanët? I tha ai ti nuk merr vesh tha, ti je i trashë. Kuptimi i kësaj fjalës do të thotë që qeni dhe derri janë, domethënë, janë nëse kush ë janë në pushtetin e Zotit tonë. Domethënë Zoti jonë i zotëron ato, unë qen e derr, kjo është qëllimi tha, nuk është kush në moti. Mirë tha ai, më falni po të them një fjalë tha, iu drejtua atij më të madhit tha. I tha zotëria juaj tha jeni qen edhe derr tha. Ky ky personi, a dhe një zë pistolet në një mbrojtje apo të bëra ato po të më shofa. E tha fal po s'e ke kuptuar, unë kam qëllim që zotëria juaj tha, domethënë ka qen edhe derr, nuk kam qëllim që është vetë qen edhe derr. E tha dil para se do ta nxjerrë shumë tash dha dhe po që qafe. Domethënë ata atyre domethënë u vjen turp edhe keq. Nëse nëse shahet profesori i tyre ose i pari i tyre nëse nëse flet dikush për Allahun, ata domethënë thonë jo, nuk është qëllimi, nuk është qëllimi. Edhe pretendojnë pastaj që e duan Allahun dhe e respektojnë Allahun dhe e përkujtojnë Allahun shumë, sufistat. Çfarë thotë Ibn Arabiu? Me përkujtimin e Allahut thotë, të shtohen gjynafet. Me përkujtimin e Allahut thotë, të mbulohet zemra me kia. E humb e humb të e humb rrugën e drejtë. Lënia e përkujtimit thot, është gjë më e mirë. Lënia e përkujtimit të Allahut është gjë më e mirë thot Ibn Arabi. Sepse vetë thot, qenia e tij thot, është si punë e diellit thot që nuk ka perëndim kurrë. Se ai pretendon që ishte vetë Zot për ne. Ibn Arabi është ai person i cili ka thënë faraoni ka pasur të drejtë që ka thënë për veten e vet që unë adhuroj Zotin. Që më fal më adhuroni mua pra faraoni. Faraoni çka ka thënë? Ene rabbukumul ala. U ka thënë njerëzve unë Zoti juaj i lart. Ibn Arabiu thotë faraoni ka pasur të drejtë që ka thënë unë Zoti juaj i lart. Mirë po Musa s'e kuptoi thotë fjalën e faraonit. Nuk kuptoi qëllimin që, që kishte faraoni. Gjithë këto budallëqet domethënë këto janë domethënë unë kam frikë se shejtanit nuk i nuk i shejtanit nuk i kishin shkuar ndër mend gjithë këto budallëqet për t'i thënë. Ndërsa i nxorri Ibn Arabiu nga goja vetë ja nxori goja. Dhe pra atë e ka bërë qafir Ibn Tejmija, Ibn Kajim dhe dijetarë të tjerë me radhën dhe i në gëllinjë dhe Iz ibn Abdus Selami. Ka thënë që ka qenë njeri me fantazi shumë të lartë, me fantazi, domethënë fantazonte. I dukshin të fantazonte disa gjëra dhe thoshte kjo është e vërtetë, e budallëqet e tij, kupton? Normal gjithë këto gjëra, domethënë, i kundërshton Kurani, ha, të smare, duke filluar nga elif dhe te je, e Kurani, të gjithë e kundërshton këtë gjëje. Mund të pranohet se ka zot tjetër veç Allahut. Iblisi e njifte Allahun, e adhuronte, vetëm se u bë mendjemadh e fut Allahu në xhenem për jetë, po ta bësh kështu. Kta ku do ta kenë përfundimin kta. E lus Allahun na ruajtë për Vallahi për Zotin, sikur mos ishin kta njerëz, domethënë njerëz që ekzistojnë sot, nuk do më nxinte goja t'i thosha këto gjëra që thonë ata. Mirëpo për vetë faktin që ata ekzistojnë, edhe përdorin mënyrat e tyre për t'i bërë njerëzit për vete, prandaj ua thash të vërtetën që t'i dini, se shumica e njerëzve nuk i dinë këto gjëra. Ata e fillojnë normalisht. Dhe shejtani vet kur të fillon edhe të nxjerr nga rruga e drejtë, nuk thotë ty nuk të thotë ty dil nga rruga e drejtë, vetëm ta zbukuron, ta zbukuron dhe ta zbukuron shejtani. Nuk thonë ty futu te ne, të tregojmë të fshehtët e tarikatit tonë. Por ta zbukurojnë, ta zbukurojnë dhe të duket e bukur bën dhikr Allahu, a nuk ka thënë Allahu përkujtoni Allahun, ela bi dhikril-lahi tatmeinul kulub. Po nuk ka thënë Allahu që me dhikr Allahu përkujtim pra të të qetësohen zemrat. Fillim kështu është me dhikr Allahu për ta, gjoja që këtu qetëson zemrat në fund fare pastaj. Unë di një rast, po kam qenë vetë Siri, një person hyri në tarikatin e sufistëve, edhe kur doli doli domethënë në spitalin e të çmendurve. Profeti sallallahu alajhi wasallam ka pas bërë jetë shumë normale, jetë shumë të thjeshtë, e adhuronte Allahun ku të ishte. Si të ishte? Kurse feja e tyre është fshehësi, nuk e tregojnë gjithë fenë e tyre dhe realitetin që besojnë ata çdokujt, por ia tregojnë vetëm atyre që duan ata. Ia tregojnë vetëm atyre që duan ata. Kthehemi një herë te tema, dhe më falni domethënë që e përziejmë domethënë bukurinë e atyre fjalëve domethënë dhe atyre historive të bukura me këto lloj gjërash, po janë ca gjëra që duhet të dinë besimtarët që të ruhen prej tyre. sepse ata për fat keq kanë hyrë edhe në Shqipëri. Po, kanë hyrë edhe në Shqipëri. Bile këta lloj njerëz kanë pas qenë edhe në kohët e vjetra në Shqipëri. Hoxhallarët e vjetër, shumë prej tyre lavdëronin Ibn Arabiun. Në përvas, në përvit dhe flisni Ibn Arabiu është burrë mirë, shumë ashtu Ibn Arabiu ka thënë zoti kudo. Sepse këtë besojnë ata. Dhe po të shikoni për shembull te pleqtë, të gjithë thonë Zoti është kudo. Por ç'do të thotë Zoti është kudo. Fjala, që thonë ata Zoti është kudo do të thotë që Zoti ka hyrë tek njerëzit, Zoti është njeriu, është çdo gjë, ka hyrë tek kafshët, sepse ashtu thotë, ashtu thotë Ibn Arabiu, ata s'e kuptojnë këtë gjë, kur thonë Zoti është kudo, duket sikur fjala Zoti është kudo domethënë është fjalë e mirë, thonë. Nuk e dinë që kjo lloj fjale kjo është shkatërrim. Kjo lloj fjale do të thotë mohim. Ebu Hanifja është pyetur, ç'mendim ke për atë person që thonë që thonë Zoti është kudo, ka thënë ai ka dalë nga feja, s'është besimtar. Ka dalë nga feja Islam. Le të kthehemi edhe një herë Qëllimi i krijimit të njeriu është që ta adhurojë Allahun e Madhëruar. Ta adhurojë atë që ka emrin e tij, Allah, që do thotë nuk ka nuk e meriton askush ta adhurojë përveç tij. Do ta mbyllim këtë mësim inshallah me një histori që ka ndodhur në kohën e të parëve tanë në kohën e një halife që quhet Ma'muni, djali i Harun Rashidit. Mamun ishte një halife i cili domethënë nuk ka qenë shumë i drejtë, ka pasë të gabimet e veta, i mashtronte dynjaja siç kanë qenë zakonisht parët e shtetëve, i mashtronte posti, pasuria, djali i tij, i rritur, i rritur me të gjithë dynjanë, nuk i mungonte gjë se djali i halifës, normalisht ashtu do rriteshe. Dilte në dritare çdo ditë shikonte njerëzit kush vinte, kush ikte, çuditej. Të gjithë njerëzit punonin, ishin të okupuar, kurse ai rrinte dhe vështronte, njeri shumë i mërzitur, i stresuar, nuk i ikte dita, dukeshe domethënë sikur çdo gjë i kishte rënë mbi supet e tij, domethënë shumë e vështirë, megjithëse ai kishte të gjitha të mirat, nuk i mungonte asgjë nga dynjaja, por i mungonte gjëja më e madhe. Edhe vë re gjatë shikimit të tij që bënte përditë në dritare vë re një person, i cili e shikonte përditë. Ky personi ishte një njeri i thjeshtë, që kishte rroba të thjeshta, por ishte njeri që kishte një veçanti. Ai ishte njeri i devotshëm. Ai ishte njeri që e njihte Allahun e madhëruar. Mbasi ulej në dritare e shikonte këtë person, ky fillonte punën në mëngjes hamall, i mbante litarët të lidhur në kurrizin e tij, edhe kalonte, e kalonte mallin nga një dyqan në dyqan tjetër, nga një dyqan në një dyqan, ishte puna e tij. Ndërsa kur vinte paradite koha e duhas, shkonte te lumi merrte abdes falte dy rekat. I thot, a dëshiron të jetosh të të kumpët? I thot, e jo nuk dëshiron të jetosh të kumpët. Po mirë, thot, a nuk vuan, thot, a nuk ke strese, nuk ke lodhje, nuk ke mundime ti? Jo, thot, nuk kam, thot. Jam shumë i lumtur. Strese, mundime dhe lodhje thotë ka ai i personi i cili gëdhihet duke kundërshtuar Allahun dhe ngryset duke rënë në haram të Allahut. Ky thotë është ai i cili ka strese, mundime dhe lodhje. I dha një mësim të madh djalit të halifes. I tregoi se kush është realiteti i problemit që vuante ai I thot e po mirë thot. I thot, me se merresh? Po ja thot, punoj, punoj në tërë ditën, pastaj kur kthehem darkë, i sjell ushqimin familjes time, kam nënë thot që është që është e smurë dhe motra ime është e verbër thot. U sjell atyre ushqim darkë dhe thot agjëroj për ditë e çel me ta dhe kështu flemë të tretë. Ngrihem natën, falem namaz nate, Adhurojmë Allahun edhe për ditë është puna jonë. Po mirë, thotë, po të pyes dhe njëherë, thotë, a nuk ke dëshirë gjithë të konë? Jo thotë, jam shumë i lumtur, thotë, nuk kam dëshirë gjithë të tjera. Se për e kështë janë të atër. Jam shumë i lumtur thotë aty ku jetoj. Atëherë, largohet, largohet, po i dha një mësim shumë të mirë djalit të halifes. Kur kam po largohem prej kështjellës, sepse ky vend nuk nuk më takon mua. Nuk është vendi im, nuk jam krijuar për këtë gjë. Edhe largohet prej aty thot në drejtim të paditur. Thuhet që shkon për në Vasit, sepse ishin në Irak. Shkon në Vasit. Punon atje me një tregtar, punëtor i thjeshtë. Bënte punë dore me një person që prodhonte poçe. Punon aty, i kishte rrobat të grisura, të arnuara. Hante vetëm disa kafshata bukë, mirëpo agjëronte, agjëronte shumë për Allahun, falte namaz nate, e kuptoi kush ishte e kush ishte jeta e vërtetë, jeta e vërtetë ishte të njihje atë, për të cilin je krijuar, e adhuroi Allahun derisa kur i vjen momenti i vdekjes, në gjendje kaq të mirë, ishte duke jetuar në xhenetin e dynjas. Atëherë nxjerr unazën e vet dhe ia jep tregtarit, shko thotë tek filani, tek Mamuni thotë, jepe këtë unazë. Shkon tek ta te mami sa e pa nuk po duron ia nis qan të madhe. Qan, qan, qan, qan, qan. I thot ku je këtu na? Ja tregon kështu kështu kështu. Atëherë ato të gjithë shokohen. Shokohen të gjithë. Sepse e kuptojnë që djali i tyre e njohu rrugën, e njohu të vërtetën. E njohu atë rrugë, të cilën e kishin humbur babai i tij me gjithë të afërmit e tij, të cilët ishin të zhytur dhe të dehur nga bukuria e kësaj dynjaje. E njohu rrugën që të afron tek Allahu i Madhëruar. Që e bën njeriu të njohë atë që e meriton të adhurohet i vetëm. Të njohë atë që na ka krijuar për adhurim dhe jo për preokupim me gjëra të tjera, të cilat janë shkak për t'i shërbyer njeriut dhe jo qëllim në jetë. Ky njeri e njohu të vërtetën dhe adhuroi Allahun deri në vdekje. duke pasur parasysh që qëllimi i tij është vetëm të dashurojë, të, të, të dojë Allahun e Madhëruar, ta dojë, të ketë frikë Allahun e Madhëruar, të shpresojë shpërblimin që i ka dhënë Allahu i Madhëruar në botën tjetër. Sepse kjo botë është, siç ka thënë profeti sallallahu alajhi wasallam Abdullah ibn Omerit, ish fid-dunja ke enneke gharibun eu abiru sebil, jeto në këtë dynja sikur të jesh i huaj, jeto në këtë dynja sikur të jesh i huaj ose kalimtar. Pyetje, i huaj ndërton gjë në rrugë? Ai që është kalimtar, a ndërton gjë në rrugë? Atëherë le t'i kthehemi vetëve tona, dhe të shikojmë se si jemi ne në krahasim me atë gjë që na kërkon profeti sallallahu alajhi wasallam. A jemi ne prej atyre që kanë ndërtuar këtë dynja dhe kanë prishur ahiretin apo prej atyre që kanë ndërtuar ahiretin dhe kanë prishur dynjanë e tyre? Nuk themi që njeriu të dalë nga çdo gjë që ka, por kërkohet prej nesh që të kryejmë detyrat tona që na ka dhënë Allahu i Madhëruar. Që ta adhurojmë Allahun siç e meriton ai, pa u pa u preokupuar, pa u larguar nga detyrat e tij, duke u dehur me dashurinë e kësaj dynjaje. Sepse mbi këtë dynja është adhurimi vetëm atij që është një. në dënimin e varrit. Lus Allahun që të na mbyllë jetët tona me fjalën la ilaha illallah, me adhurimin e tij. Na mbyllë jetët tona dhe lusim Allahun e madhëruar që të na mbyllë duke e bërë jetë në fundin e jetëve tona ditë më të mirë për ne. Dhe lus Allahun që të na mbyllë jetët tona me punët tona më të mira që na afrojnë tek ai. Allahu ju shpërbleftë të gjithëve.